Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ապրիլյան պատերազմը հայոց բանակի համար մեծ փորձառություն էր։ Ապրիլյան քարորիայում մարտիրոսված քաջերի ողեկոճման արարողություններ Քաշաթաղի եւ Հադրութի շրջաններում։ Միացյալ Նահանգների յուտանահանգի սենատի նախին անդամը Արցախի անկախությունը ճանաչելու կոչ է արել։ Արցախի օմբուդսմենը հրապարակել է 2017 թվականի տարեկան հաղորդումը։ Շահումյանի շրջանի միջնաբերդ թատերական խումբը արժանացել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության պատվոգրին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Ապրիլյան պատերազմը հայոց բանակի համար մեծ փորձառություն էր։ Այդ պատերազմից հետո նոր սպառազինություն են ձեռք բերել։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Ակոբյանը։ Նրա խոսքով երկու տարվա ընթացքում բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել եւ այն խնդիրները, որոնք կային ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, բոլորի վերաբերյալ համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկվել։ Հակառակորդը այդպիսի ռազմական գործողություն այլևս չի կարող իրականացնել, քանի որ հայոց բանակը պատրաստ է։ Հակառակորդի նկատմամբ երակայություն ձեռք բերելու ուղությամբ այժմ աշխատանքներ են իրականացնում, ասել է Մովսես Հակոբյանը։ Նակի համար մեծ դասեր, մեծ փորձառություններ, հակորդի հավանական գործողությունները, հակառակորդի նոր սպառազինության կիրառումը եւ դրա դիմակայելու համար համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկելը։ Այս երկու տարիների ընթացքում բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել այն քննությունները, որը առաջ է եկել ապերան պատերազմի համար, կարող է հաստատել, որ դրանց վերաբերյալ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկված է եւ հակառակորդը այլևս այդպեսին որպես ռազմական գործողություն ի վիճակի չի իրականացնել ստեղծել, բայց դա չի նշանակում, որ դա բավարար է։ Բանակը պատերազմի ամբիսի մի երևույթ է, որ անընդհատ նոր ձևեր եւ մեթոդներ է ընտրում հակառակորդի հանդեպ գերակայություն ձեռք բերելու համար եւ մենք աշխատանքներ ներկայացում ենք այդ ուղղությամբ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երեք Բերձորում կայացել է 2016 թվականի ապրիլյան քարորյայում մարտիրոսված քաջերի ողեկոճման արարողություն եւ նրանց նվիրված հուշարձան խաչքարի բացման արարողություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Առավոտյան Սուրբ Համբարձման եկեղեցու բակում հայոց մեծ Եղեռնի 90-ամյակի նվիրված Խաչքար ուշակոթողի մոտ կայացավ ծաղիկների խոնարհում, որի ներկա էին շրջվարչակազմի ուժային եւ քաղաքում գործող այլ կառույցների ղեկավարներ, աշխատակիցներ, դպրոցականներ, յուրեր, բնակիչներ։ Բերձոր Բերթաձոր հատվածում Բերթաձորի տարածքում բացվեց ուշակոթող Խաչքար նվիրված ապրիլյան քարորայում մարտիրոսված հերոսների հիշատակին։ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի օկնական հայրենասեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ստեփան Սարգսյանի եւ նրա կնոջ Նելի Շուշի Մարտիրոսյանի կողմից քանդակվեց խաչքար կոթողը։ Շուշիի շրջանի հոգևոր հովի Տեր Անդրեասը տերունական աղոթքով ջրով ու գինով Սուրբ Նյուրոնով ծեց խաչքարի օրտնումն ու օծումը։ Այնուհետև հոգևոր հայրը աղոտ տվեց առ Աստված որ Տերը զորավիք լինի մեր ժողովրդին, հայ զինվորին, խաղաղություն ապարգևի բոլորին։ Ասունքով երկով հանդես եկան Բերձորի Վահան Թեքեյան անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի սաները։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք հուշարձան խաչքար է բացվել նաև Հադրութի շրջանի Տումի համայնքում նվիրված ապրիլյան քարորիայում մարտիրոսված մայոր Սուրեն Մելքումյանի հիշատակին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի մշակութային երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազի Քայրյանը նշեց, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ցաներ փորձուներ հայնիկի սահմանները պահող զինվորների համար։ Այդ օրերի միայն Հադրութի շրջանից զոհվել են 9 զինտարոյներ, որոնց թվում էր Տումուս Սուրեն Նոկումյանը եւ Մաքսիմ Գրիգորյանը։ Հավաքը նվիրված է Սուրեն Նոկումյանի հիշատակին կանգնեցած աշխարհի բաստանը, նշեց Երազի Քայրյանը։ Այնուհետև Տումու համայնքի ղեկավար Էդիկ Մոսյանն նշեց, որ անցել է 2 տարի, ինչ Սուրենը ֆիզիկապես բացակայ ջերմային է մեր շարքերից, բայց հերոսի անունը շարունակում է բառը նա նրանց մեջ, ում բախտը վիճակել գոնե մեկ անգամ շփվի նրա հետ։ Նա մինչև վերջ հավատարի մնաց Հարինիքի զինվորի կոչմանը։ Ապրիլյան պատերազմի նյութալի նշանակալի ավանն ընկել մեր գոյապայքարի կարևորության մեջ նշել է համայնքի ղեկավարը։ Կայազորի հրամանատարի տեղակալ Մանուկ Բադալյան կան կարող քարոզիա պատերազմ հերոսացած զինվորներից խրագործություններին խոսեց Սուրեն Մոքունյանի անցած մարտական ուղու մասին։ Բարերար Դավիթ Մարտիրոսյանը օբյեկտիվ պատճառներով չի կարողացել մասնակցել Խաչքարի բացմանը, բայց նա ներկայացուցիչ Մարատ Հասրակյանի միջոցով փոխանցել է անհուսերը խորն հարգանքն լավագույն բարեմաղթանքները։ Մարատ Հասրակյանը նշեց, որ այսօր Արցախ աշխարհի այլ գեղեցիկ անկյունում մենք հերթական անգամ իրականացնում ենք ներհերոսական անցյալին եւ ներկային ներված հարգանքի Թուրքի մի օրինակ վկայություն։ Ռիչարդ Սուրեն Լուկումյանի, Հայկ Գրիշյան Լուկումյանի ելույթը, որը շնորհակալություն հայտնել Բարերար Դավիթ Մարտիրոսյանին եւ բոլոր նրանց, ովքեր օգնել են իրականացնել իրականացնելու խաչքարի տեղադրումը։ Մասնան առողջությունը տրվեց բարերար Դավիթ Մարտիրոսյանի ներկայացուցիչ Մարատ Հասարակյանին եւ Սուրեն Մելքումյանի փոքր որդի Հրայր Մելքումյանին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Միացյալ Նահանգների յուտանահանգի սենատի նախկին անդամ Բիլ Բարթոնը կոչ արել ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Փետրվարին լրացավ բռնապետական Ադրբեջանում առաջին ջարդերի իրենց երկրի հայ քաղաքացիների սպանդի 30 տարին։ Յուտային անհրաժեշտ է այս պատմությունը իմանալ, որը տեղի ունեցել խորհրդային միության մայրամուտին, որ เป զի ստախոս լոբիստները այլևս երբեք չկարողանան մեզ մանիպուլացնել, նշել է Բարտոնը։ Նա մանրամասն ներկայացրել է ջարդերի պատմությունը եւ կոչարել նաեւ դատապարտել Ադրբեջանի հրահրած ահաբեկչությունը եւ ռազմական հանցագործությունները։ Նրա խոսքով այսօր, ինչպես եւ 30 տարի առաջ Սումգայիթի ջարդերի հետ կապված աշխարհի մեծ մասը անգործության է մատնված, քանի որ Ադրբեջանը մի երկիր է, որը կառավարում է նավթի հաշվին հարստացած բռնապետությունը եւ լոբիստերին գնում է ու ազդեցություն գործում մեր ուժային կառույցների վրա։ Ամերիկացիները պետք է մշտապես նրանց կողմում լինեն, ովքեր պատրաստ են պայքարել ապրելու ազատության իրենց իրավունքի եւ իր հայրենիքում երջակության ձգտման համար։ Մենք պետք է ճանաչենք Արցախի ժողովրդի ամբողջականությունն ու անկախությունը եւ խոստանանք, որ Ամերիկան երկար կհիշի անկախության համար իրենց զոհաբերությունը։ Մենք պարտական ենք Արցախի հայությանը։ 7 նահանգներ արդեն ճանաչել են Արցախի հանրապետությունը բանաձևեր ընդունելով։ Մենք պետք է հաջորդը լինենք։ Հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Յուտա նահանգի սենատի նախկին անդամ Բիլ Բարտոնը։ 2016-ի ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո արված աշխատանքը գուցե 100%-ով չի բավարարում, բայց դրական տեղաշարժեր կան դասեր քաղելու առումով։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը։ Պատգամավորը նշել է, որ շատ տարօրինակ կլիներ եւ անընդունելի, եթե ապրիլյան իրադարձություններից Հայաստանն ու Արցախը դասեր չքաղեին։ Խոսքս ոչ միայն այն մասին է, որ առաջնագիծը անհամեմատ ավելի ապահով է, առաջնագծում կանգնած զինվորը իրեն անհամեմատ ավելի ապահով է զգում, այլև քաղաքականության մասին, նշել է Վարդգես Բաղարյանը։ Պատգամավորի խոսքով պատահական չէ, որ Ռուսաստանի ցնչեցին հայտարարություններ, որ իրենք էլ են դասեր քաղել ապրիլյան պատերազմից եւ վերանայելու են Ադրբեջանից զենք վաճառելու քաղաքականությունը։ Լիբանանի բանակի գեներալ պաշտպանության նախարարի խորհրդական Փանոս Մանջյանը վերջին տարիներին հաճախ է այցելել Հայաստան։ Արդիտ ունեցել եմ ցանոթանալու Հայաստանի զինված ուժերի աշխատանքին։ Հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ սահմանին կանգնած զինվորները մեր հերոսներն են։ Նրանք բազմիցս ապացուցել են, որ լիովին պատրաստված են, ունեն բավական կամք եւ ուժ հակառակորդին արժանի պատասխան տալու։ Պետք է ընդգծել նաև զինվորների հնարամտությունը, որ կարելի ասել ոչնչից կարող են կարևոր բան ստեղծել, ասել է Փանոս Մանջյանը։ Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հրապարակել է 2017 թվականի գործունեության, ինչպես նաև Արցախում մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդումը։ Փաստաթղթում ներկայացվել են տեղեկություններ Արցախում մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության ընդհանուր վիճակի, առանձին ոլորտներում մարդու իրավունքների խախտումների, արձանագրված խնդիրների ու դրանց հնարավոր լուծումների վերաբերյալ, ինչպես նաեւ առաջարկություններ ուղղված մարդու իրավունքների երաշխավորման մակարդակի բարձրացմանը։ 2017 թվականին պաշտպանի աշխատակազմը 150 անձանցից ստացել է 119 դիմում, որից 55-ը գրավոր, 64-ը բանավոր։ Դիմումների եւ դիմումատուների քանակական տարբերությունը պայմանավորված է կոլեկտիվ դիմումներ ստանալու փաստով։ 2017 թվականին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության գործունեությունը շարունակել է ուղղված լինել Արցախում մարդու իրավունքների եւ ազատությունների երաշխավորմանը, կանխարգելիչ բնույթի միջոցառումների իրականացմանը, հանրության շրջանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը Արցախի քաղաքացիական հասարակության կառույցների հանրային իշխանության մարմինների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի եւ միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության հաստատմանն ու ամրապնմանը։ Ինչպես հայտնի է, Շահումյանի շրջանի Միջնաբեր թատերական խումբը օրերս արժանացել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության պատվոգրին։ Շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանի անդրադարձը հերրախոսակապով Երեխաների համար սա շատ մեծ նշանակություն ունի եւ շատ է ողջևորում։ Մեծ է զրույցում նշեց Խարվաճարի միջնաբերդ թատերախմբի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Բաբախանյանը։ Շատ ցանկալի կլինի, որ Արցախում ստեղծված գործող եւ նոր ստեղծվող խմբերը սերտ եւ ջերմ հարաբերությունների մեջ լինեն կառավարության հետ։ Այսինքն մենք կատարենք մեր գործը, իսկ նախարարությունը գնահատի մեր աշխատանքը, նշեց բեմադրիչը, կարևորելով նախարարության կողմից թատերախմբին տված գնահատականը։ Տեղեկացնենք, որ Խարվաճարի միջնաբերդ թատերախումբը հիմնադրվել է 2016 թվականի մարտ ամսին ԱՄՆ-ում գործող Արարատ բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Թատերախմբի գործունեությունը Խարվաճարում ոլորտում աջակցում են Շահումյանի շրջանի վարչակազմը, Խարվաճարի քաղաքապետարանը, տեղի միջնակարգ դպրոցը։ Թատերակումն արդեն բեմադրել է 3 ներկայացում՝ Հովանես Թումանյանի 4 հեքիաթների բեմադրությունը, Շան Պերոյի Մոխրոպիկը հեքիաթը եւ ըստ Աստրիկ Սիմոնյանի սցենարի բեմադրված 44 աստիճանի վրա դրաման։ Ակումբը ելույթներով հանդես է եկել Խարվաճառում եւ շրջանի այլ համայնքներում, եղել Զորամասում, Ստեփանակերտում, Երևանում, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության մի քանի քաղաքներում ու գյուղերում։ Խոսելով Արցախի այլ համայնքներում եւս թատերախմբեր հիմնելու հնարավորություններից ու ծրագրերից, Գևորգ Բաբախանյանը տեղեկացրեց, որ Խարվաճառում եւ Տողում հաջողված փորձ ունենալուց հետո ինքն Արցախում թատերարվեստի զարգացման երամյա ծրագիր է ներկայացրել հայ բարեգործական ընդհանուր միությանը։ Խոսելով ապագա ծրագրերի Գևոր Բաբախանյանը տեղեկացրեց, որ այս տարվա մեջ ինքը կրկին 1 ամսով կլինի քարվաճառում նոր ներկայացում բեմադրելու համար, ինչպես նաև առաջիկա ամիսներին թատերախումբը 44 աստիճանի վրա ներկայացմամբ մի քանի հյուրախաղեր կունենա։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավ-արևմտյան քամի, ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացում մինչև 15-ից 20 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։